içerisinde götürsün kardeşimiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz buna yaredir ki zahmi bulunmaz. Bu ne yaredir ki zahmi bulunmaz Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kavunun derdine derman bulundu Kamunun derdine derman bulundu Şu benim derdime dermanı bulunmaz Şu benim derdime dermanı bulunmaz Allah ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Deryaları gezerim, susuz gezerim. Deryaları gezerim, susuz gezerim. Beni kandıracak Undanı bulunmaz Beni kandıracak Undanı bulunmaz Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Yusuf'u yitirdim Kenan elinde Yusuf'u yitirdim Kenan elinde Yusuf'um bulundu Kenan bulunmaz Yusuf'um bulundu Kenan'ı bulunmaz Allah Ya Allah ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Aşkın pazarında canlar satılır, aşkın pazarında Canlar satılır, satarım canımı Alanı bulunmaz, satarım canımı Alanı bulunmaz Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Aşık öldü diyor, sala verirler. Aşık öldü diyor, Hala verirler ölen hayvanımış Aşıklar ölmez Ölen hayvanımış Aşıklar ölmez Allah ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yürü zahit yürü, var git yoluna, yürü zahit Yürü var git yoluna Bunda canları gider, hiç soran olmaz. Bunda canları gider, hiç soran olmaz. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bir derde müptela oldum cihanda, bir derde müptela oldum cihanda. Asla Yunus gibi insanı bulunmaz. Asla Yunus gibi bir yer bulunmaz. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kaderimin bir ebiyatından bir iki mısra daha hatırıma geldi, onu da okuyayım. Seyyah olup matlub olman gelmedin. Seyyah olup matlub olman girmedim. Tevhid tokmağıyla kalbim yarmadım Allah Allah Allah yarmadım Efendimin nur yüzünü görmedim Efendimin nur yüzünü görmedim Mevlam didarini göster bizlere Allah Allah Allah bizlere Erenlerin himmetine muhtacız Konyalının himmetine muhtacım Vuslatına girdir beni pek acım Allah Allah Allah pek acım İnan günahlarım dağlar gibi çok suçum Mevlam cemalini göster bizlere Allah Allah Allah bizlere Hacı Esad Esadiyet Bile Kuddise Sırrahul Aziz Efendimizin hasidesine hmm pederimizin tahmisinden birkaç ebiyet oradan hatırıma geldi. Duyamıyorum çünkü karşınızdan ayrılamıyorum. Tamam. طلبنا رؤية جمالك يا حليل طلبنا رؤية جمالك يا حليل تقطعين بصيرة فعل ضلالي قبلة عقل حكمة يزدان جلالي من هجرك يا من يقيني من هجرك يا منتي العليل الدمع من العين إلى الحق يسيل مردان جوان متعي عداوتي فينا قصده أشوار بدار فينا أفعال قبح إرادتنا تبنى تالله لقد آثرك الله علينا عن نعتك يا يوسف إني لكليل zahmiyle yaran olmayacaksa sızlamak olmaz. Baktı tedavi gelmeyince gözlemek olmaz. Baktı tedavi gelmeyecek gözleme olmaz. Makamı naze varmayacak nazlanmak olmaz. Derdinle zabun olduğunu gizleme olmaz. El-Kahru minel-Bah بعلى الحال دليل القال من البال على الحال دليل Fiilen teveccüh kıldığını bir an unutmam. Yar yar elini öldürseler yine tutmam. Hakikattır memurin arzı anı terk etmem. Pederin ismi memurudur. Sana Esad Efendimiz memurum demişler. Hakikattır memurin arzı anı terk etmem. Esat gibi sevdaya uyup çöllere düşmem. Esat gibi sevda ya uyup dillere düşmem Allahu Kerimün sana ya mebekilu Allah Allah Allahu Kerimün sana ya mebekilu Bu ebcedin manası Hacı Esad Erbili Kuddise Sırrallahu Aziz Efendimiz 18 gün dağda ot yayıldıktan sonra bir hücresinin içerisinde, savmağasının içinde bin hicrikeyi okumuş da. Yani Esat gibi sevdaya uyulu çöllere düşmem. Kutlu Cihan olmuş çünkü o zaman. Esat gibi sevdaya uyulu çöllere düşmem. Allahu Kerim'ün Samed'ün ni'me vekilü. Allahu Kerimün Samedun Ni'me Vekilu Onlar Melemen'de üstazımız, üstazımız İzmir Hastanesi'nde pederimiz Kayseri Hapishanesi'nde 45 gün 45 gün yedi tane çocuk iki anne bir tecrübatımızda halı varmış ona annem esiri firaş yedi senedir yatakta yatırdı, yataktan kalktı. Bir ehbabımız hacı hacı, hacı Onun yanına götürdük. Şimdi Reyhan Arı'nda yavrularım silmeye çıktılar. bir zahire verin dedim babam. Orada hapisteydi. O bize hiç acımayıyor. Daima Mevlasını düşünüyormuş. Ağlarmış hüngür hüngür kılavuz ne ağlıyorsun efendim? Allah'a layık bir kul olsa mıdır, bir koç olsa mıdır, hazalarım tamam olsaydı ben de idam olurdum. Layık değerlimsin beni Allah geriye kovuyor diyor, evime gönderiyor diyor. Melemen'deki ölenler gibi ben de ölürdüm eğer mi Allah'a layık bir kul olsam diyor. O zaman bu canımızın zehirlendiğini, 28 tane hulafanın asıldığını duyunca babam Gece kılavuzlarımızı kaldırıyor hapishanede. Bak hafız kalbinden bir şeyler türeyi diyor ağlaya ağlaya. Şunu okuyor kardeşlerime okumadım da. Onun için bunu da teberrüken okuyayım size Nam insan şerga galbe Nefsiyle başladı kalbe Yapıldı bizlere darba Sabrı cemillin efendim Efendim efendim Yapıldı bizlere darba Sabrı cemillin efendim Efendim efendim i̇taat emri ferman arar her dertlere derman. Din yolunda oğlunu kurban veren bir benim efendim, efendim, efendim. Din yolunda oğlunu kurban verendir benim efendim, efendim, efendim. Gelir ulu divan, cam olur hep pirizan. Mürşidimdir bütün ihvan, arar müridin efendim, hmm. efendim, efendim. Mürşidimdir bütün ihvan, arar müridin efendim, efendim, efendim. Muhittin Arabı keza maksutları daim rıza Böyle imiş hukmi kaza müfattal benim efendim efendim efendim Münadılar eder nida hak yolunda canlar feda Makbul görmüş seni Huda mükemmel benim efendim efendim efendim Hakikat mülkinin şehri Füyuzat bahrinin nehri İçirdiler mulazim Muhiddin arabı keza, maksutları daim rıza. Böyleymiş hukmi kaza, müfattal benim efendim, efendim, efendim. Münadılar eder nida, hak yolunda canlar feda. Makbul görmüş seni Huda mükemmel benim efendim efendim efendim Hakikat mülkinin şehri Füyuzat bahrinin nehri İçirdiler mola zehri Şehittir benim efendim efendim efendim İçirdiler mola zehri şehittir benim efendim Dim efendim efendim Memur efkarını düzelt, mürşidin izini gözet Hak narinden geçsin ezet vesilen benim efendim efendim efendim Hak narinden geçsin ezet vesilen benim efendim efendim efendim Niçin yalan söyleyeyim Yüzlerce ilaha karşıma düzüldü söyle, beni de söyle, beni de söyle. Lakin ne sesim uyuyabiliyor size, ne edebiyatlarım uyuyabiliyor. Bu soruma nazar buyurmayın. Biz ahirete gittiğimiz zaman bunu kardeşiniz kaybetmesin. Okunduğu zaman üç ihlasla bir Fatiha. Okuyun imanla olay, belki kurtulurum. Allah sizleri de bizleri de imanla öldürsün, rızasını buldursun. Allah muhabbetimize ayırmasın. Teşrif edenler olursa buyursunlar. Rızalillahi Teala'l-Fatiha. tertibi bir hakkın yapması lazım. Yapamazsa kabirde, haşirde, arasatta çok perişan olur. Bir, mantığı, tefekkür bilmeyenler de dinlemesi lazımdır. 5. Hüsnü zan, teslimiyet çok mühimdir. 6. Zikrullah çok devamlı olmak, nefsi zikrullah, zikrullah'a döndürmek, nefesi zikrullah'a döndürmek, günde 3-4 defa devam etmek lazımdır. Zikrullah'ı yapamayanlar muhakkak kalpleri hastadır. Nasıl ki bir mide hasta olunca tatlı şeyleri yiyemez, istifra eder. İşte ruh da hastalanınca zikrullahı zorlar edemez. Bu, bu hususta kalbi tedavisine bakmak lazımdır. Kalbin havasını dünyadan öyle buyururlar ki bir kalpte bir tek damar mülevves olsa o kalp ruhaniyetten pek az lezzet alır. Rabıta yapamaz, zikrullah'ta yapamaz. O damarı da bile tedavi etmek lazımdır buyurdular. Onun için katı kimselerle alakayı kesip halvetinde dersine çalışmak lazım buyurdular. Mertebeye çıkaran meslektir muhabbettir. Kalpte bir tek da damar evet buyurdular ki selefte geçen ihvan dostlar birbirlerine hüsnü zan artırırlardı. Hüsnü ahlaklı olurlardı. Birbirlerine ikramda, hedayeleşmede çok zevk duyarlardı. Ve keyif verirlerdi. Ne kadar oldu diye ihsanda bulunurlardı. Din kardeşini gövülden düşünür ve gelen bir musibete acırlardı. Hele üç gün din kardeşini görmese tahammül edemezdi. Gönül arzusundan ötürü. Sohbeti hiç ihmal etmezlerdi. Uzaktan yakından koşarlardı. Bunlar hep arzuyla olurdu. Bunu yapamayanlar, sohbete gidemeyenler muhakkak kalplerinde bir emral vardır. Bir, haram tam, şüpheli tam. İki, nacis, nacinsinden hariç kimselerle ünsiyet. Bir de tuğul emel, dünya arzuları bütün bu sohbetlerden alıkomanın şeyidir, özürüdür. Nasıl avamın ekmeğini yeme içme gibi, görüşme gibi arzulu konuşmalar da böyledir. Buyurdular ki kalp tertemiz olunca bütün azaların menbaıdır. Onun ne kadar bulansa azalara hiçbir kötülük gelmez. Ağızdan, gözden, kulaktan her yerden doğruluk çıkar. Kalp müyevves olunca bütün ağza çeşmeleri de mülevves olur. Hiç doğruya gitmez, doğru sözü de yanaşamaz. İlla ki kalp menbaını temizlemek zikrullahla, tefekkürümütle, rabıtayla, hüsnü zanla kalbi mutmain etmek lazımdır. Bunu ehmal edenler muhakkak ki küfrana giderler sonunda çok pişman olacaklardır. Efendimiz buyuruyorlar. Hadisi şerif menavi, menaviden efvali kainat efendimize kainatın en efvali olan Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize bu Yeniden başlayalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İlaha hamdü sena Muhammed'e salavat olsun. Onun eshabının ravzasına rahmetler dolsun. Bütün müminin müminat rızanı bulsun. ifade-i meram için bu acize lütuflar olsun. Ağız-ı Besmele Hicaz yoluna, hamdolsun kavuştuk vahdet gülüne, Halık'ın erdirdi Şam'ın eline, Yahya peygamberi gördü gözlerim. Müezzin Resulü Bilal Habeşi, edildi ziyaret akıttık yaşı, Şehidi Kerbela Hüseyin'in başı, Görünce onları yandı özlerim. Muhittin Arabi yatar burada, Pamuk Baba derler aynı sırada, Söyleden vahittir yoktur irade, Rabia'yı görüp sürdüm yüzlerim. Muhammed'in neslini sallallahu aleyhi ve sellem, Yezip kestirdi, merhatlerin görüp derdimi attırdı, Hüryanem bindirdi, keyfin getirdi, düşündüm vakasın daim sızların. Kibarı evliya Halid-i Ziya, göründü burada emmiş bir kaya, kırk mihraba vardım, eyledim haya, gördüm anda sırlar, anık izlerim. Halep'te Zekeriya peygamber vardır, Humus'ta yatırmış Halid-i Kadir, Evliyada Veysel Karaninadir, düştüm yollarına yolun izlerim. Muhaddis meşhur Eba, Ebu Hüreyre, İsa'nın ineceği hem hak minare, Ravza-i Mutahhari'ye geliyor sıra, hepsinin şefaatin daim dilerim. Rabbinin beytini daha görmedim, şebeke-i Resul'e yüzüm sürmedim.'' Asbahçe gülünü daha dermedim, intizarla geçti kış ve yazlarım. Hamdolsun girdik vapur içine, uccaş tövbe etti bütün suçuna, Halık'ın kaptırdı hacı göçüne, giydirdi ihramı hamdolsun hüda. Ciddedeller yere vapur dayandı, gaflette olanlar bütün uyandı, koptu hava anne nura boyandı, gösterdi kabreni hamdolsun fida. Geceleyin çıktık Mekke yoluna, nasip etsin Mevlam cümle kuluna. Bütün kalpler açıldı rahmet gölüne, neşeler duyurdu hamdolsun fida. Sabahleyin girdik Mekke şehrine, daldırdı Allah'ın rahmet bahrine, attık kendimizi aşkın nehrine, şad etti bizleri hamdolsun hüda. Babu selamdan evvel girildi, Allah'ın beyti tamam görüldü. Diyollar bir milyon huccaç derildi, safalar bahşetti hamdolsun hüda. Yedi taraf ettik, sahaya başladı, delil tarif etti, biz de işledik. Mina deliler yerde, şeytan başladı, kestirdi kurbanı, hamdolsun hüda.'' Makamı İbrahim'de durduk namaza, ol Hacerül Esved sürüldü yüze, Mevlam nasip etti zemzemi bize, içirdi suyundan hamdolsun hüda. Çıktık Arafat'a çadır kuruldu, zanneyledik dünya orada derildi, dikildi sancaklar lebbeyk değildi, affetti isyanı hamdolsun hüda. Müzdelife diller geldik bir gece, iki namazı bir kıl zırhlı hoca, o mevkiin hali gayet ve yüce, öğretti ismini hamdolsun hüda. Minam'ın mevki Mekke'ye yakın, Huccaç bundan sonra günahtan sakın, terk et ahlakını, iyisin takın, verdi nedametler hamdolsun hüda. Yedi minaresi, kubbesi dolu, 39 kapısı hem çoktur yolu, Yüreği adetsiz sayılmaz yeri gezdirdi içinde hamdolsun hüda. Dört tarafında dört mihrabı vardır. Cümleye nasip eylesin kadir. Zemzemi asel de bulunmaz nadir. İçirdi suyundan hamdolsun hüda. Lebbeyk diyenleri çeker getirir. Varınca umreye nura batırır. Gören Beytullah'ı aklın yitirir ettirdi. Tavafı hamdolsun hüda. İstikbal eyledik rüknü yemani. Yeşil taş üstünde namaz kılanı. Ol altın olun kadrin bileni. Yakmaz cahiminde hamdolsun hüda. Rabbimin beytine elveda dedik. Bütün vücudumuzu zemzemle yuduk. Huccacın bağlısın orada koyduk. Tekrarın nasip eylesin hüda. Alemdar vasfı sığmaz diline, bu aciz kurbandır senin yoluna. Nasip etsin Mevlam cümle kuluna, sürdürdü yüzümüz hamdolsun hüda. Nasip etsin Mevlam cümle kuluna, sürdürdü yüzümüz hamdolsun hüda. سيدنا محمد muhabbeti Muhammed'dir. Uzaktan kubbe görünür, üzerinde nur salınır. Kokudan ciğer delinir, ki reyhanı Muhammed'dir. Dahil olunduk harama, hamdolsun erdik merama, Merhem ver yarama O macunu Muhammed'dir Merhem ver şirk yarama O macunu Muhammed'dir Alemlere rahmet olan Vahid ile kelam kılan Gönül pasın tamam silen Füyuzatı Muhammed'dir. Gönül pasım tamam silen, füyuzatı Muhammed'dir. Hicretinde rafik olan, Şoku bakret benzi solan, Şehadet getirdi yılan, Mucizatı Muhammed'dir. Şehadet getirdi yılan mucizatı Muhammed'dir. Sıddık'ın sağına almış, Ravzaları hep nur olmuş, Aşıkları bütün dolmuş, Yarı karı Muhammed'dir. Aşıkları bütün dolmuş, Yarı karı Muhammed'dir. Adalet şahı yanında Koyun kurt gezdi gününde Çok yardım etti dininde Göz bebeği Muhammed'dir Çok yardım etti dininde Göz bebeği Muhammed'dir Gidişatı Kur'an yolu okurdu daimat ile hayata cümleten ulu sinnureyni Muhammed'sin. Hayata cümleten ulu sinnureyni Muhammed'sin. Cihatta aslanı olan kan deryalarına dalan unutulmaz ismi halen bu damatı Muhammed'dir. Fatıma'sı divan durur, basireti olan görür. Oturdukça safa verir, kerimeyi Muhammed'dir. Ciğerime bastı dağı, birine verdiler ağı, Meskenleri cennet dağı, hafifleri Muhammed'dir. Hamza Abbas amucası, buradadır dokuz zevcesi, yanına çeker arz etti nası, ki beyt ehli Muhammed'dir. Din yolunda canlar atan, Meclisinde nur batan, cennetül bakide yatan sahabeyi Muhammed'dir. Minberi altın yapılı, üç mihrabı beş kapılı, hariçten gelmiş hep eli, taşşuku Muhammed'dir. Hep nur olmuş karası, Gelmişken deyim sırası Cennettir minber arası Ki hadisi Muhammed'dir Gelenler ravzan dolanır Kalp ağlar gönül bulanır Makamı Cibril'de dilek dilenir Bu şerefi Muhammed'dir Yeşil perde salınır, ne istersen o bulunur. Bu ilde elbet kalınır ki civarı Muhammed'dir. Muhammed saflarda gezer, ümmetine eder nazar. Kusurum çok ettim hazer, bu heybeti Muhammed'in Makamı Cibril burada, şebekesi şifa derde, gözüm aldı yeşil perde, kizineti Muhammed'in Veda günü gene geldi, firkatin bağrını deldi, yürek yanıp gözüm doldu, ve hasreti Muhammed'dir. Kalem derim söyler dili, takdirime bağlar beli, şefaat kıl cihan gülü, bu ümmeti Muhammed'dir. Şefaat kıl cihan gülü, bu ümmeti Muhammed'dir. Nazımul Ebyat ve Şehadetli Elhad, Hasanüddin bin Şeyh, Mustafa Rahmetullahi aleyhil Yahyevi bi mahallihi kavacık mevleden ve mevtanen fi cemaziyel ula sene 1368 Girinci şehri Resul'e selam verin Muhammed'e erince bab Rahman'e Selam söyle Muhammed'e El kavşu Rabbim büküm Hazin hazin gözden döküm Feryat edip diğer söküm Selam verin Muhammed'e Koklayın gezdiği yeri Zikredin daima biri Celileddin kavsi piri selam söylem Muhammed'e. O elde husurla görün, ibretle bakanları görün, haramda fazlaca durun, selam verin Muhammed'e. Lezzet almaz bilmeyenler, günahını silmeyenler, Boyun büküp gelmeyenler selam söyle Muhammed'e. Kusurların oldu perde, salavatın şifa derde, kalemderi anın orada, selam verin Muhammed'e, kurban olun Can Ahmet'e. Selam verin Muhammed'e, kurban olun Can Ahmet'e. Yine, yine koşun. Böyle nasıl bir adı zannetti. Tamam. Kuşun da Dedim şefaat kıl. adib olur mu? babadan ayrılma doğru ol dedim bir hal oldu bana tutuştum yandım ne uykudan kaldım gecede uyandım Daha söyle Çok kez yalvar Fatiha. Alem aşkıma yandım ya Hazreti Muhammed işte dünya nurlandı ya Hazreti Muhammed işte dünya nurlandı ya Hazreti Muhammed ben döküleceğim aşkına Artık döndüm şaşkına İmdat Allah aşkına Ya Hazreti Muhammed Ben damlayım sen derya Ben kafeste kamar ya ben sen yükseldim semaya Ya Hazreti Muhammed Kafesten kurtar beni Allah'ın peygamberi Ümmetine kat beni Ya Hazreti Muhammed Alemlendi yeri yüzü ümmetinin kalp gözü ya Hazreti Muhammed sancır yüreğim başı akar gözümün yaşı iki cihan güneşi ya Hazreti Muhammed Cebrail söz getirir, Hakk'a geri götürür, ashablarla oturur, ya Hazreti Muhammed. Gündüz olur gecesi, her peygamber yücesi, alimleri hocası ya Hazreti Muhammed Efendimiz hocası ya Hazreti Muhammed Arzum vardır Muhammed